Forgesu la facilezzon. En la propagando por esperanto, gia laudira facilezzo, estas grava criterio por convinci homoin pri avantaggio en la lernado de la lingvo. Tiu argumento tamen estas misquida. Esperanto ja estas bone strukturita lingvo cae tial lernanto povas suffice rapide ec coni gian structuron. Tamen, tio ne nepre estas facila, char necessas por tio ancau suffice forta mensa capablo. Oni ne quasau sen pense, povas lerni esperantom tute male, necessas compreni la funccioin de giai elementoi, por povi electi en la parolado la plei taugain, por esprimisin en concreta caso. Tio iam comencijas ce la sonoi de la lingvo. Necessas exemple compreni la differenzon inter vociai cae sen vociai consonantoi, cae ciel tiui sonoi estas productatai en la buscio. Tio depende de la jam acquirita lingvos cio, povas esti facila au malfacila tasco. Antau ol oni estas lerninta la sonoin de Esperanto, ne havas senson daurigi la lernadon de la lingvo. Al tio sequas la grammatico. En Esperanto estas finajo por la accusativo. Tio ebligas la suffice liberan posizihigon de rectai obiectoi en la fraso eblas to shangi la vort ordon de subiecto, predicato, obiecto, sen shangi la senson de la fraso. Tio por internazia lingvo estas tre grava struktur elemento, kiu por parolantoi de lingvo, kiu ne markas la accusativon per iu prefixo au suffixo, ne estas facile comprenebla. La accusativo aperos iam de comence en plei simplai frasoi. Sen compreni la funccion de la accusativo, ne havas senson taurigi la lernadon de la lingvo. Esperanto ja ne estas pigino, do gine servas unua vice por basa parola comunicado, set por comunicado inter homoi, kiwi capablas esprimisin pri pli complexai en havoi tio montrigas tre clare en la vort formado. Povi mem formi nova in vortoin, ja unu flanke sparas multe da peno por lernado de vortoi, set ali flanke tio postulas intelectan capablon, por anca povi profiti de tiu avantaggio. La avantaggioi de Esperanto evidentigas des pli ju pli lernanto en profundigas en la lingvon. Eblas tiel pli rapide progressi en la regado de la lingvo. Tiu avantaggio estas essenza. Post compare ma longa tempo, capabla homo povas verki textoin in esperanto, au povas traduki articoloin, do povas apliki la lingvon ie suffice alta nivelo. Tio pli altigas la mem fidon. Tio ancau vastigas la socian horizonton. Textoi en esperanto ja povas esti facilae, se ilia en havo estas facila. Facila en havo ebligas ancau facila in formuloin. Tio ja povas esti helpo por comenzantoi sed lernantoi ne volas resti eternai comenzantoi. Esperantistoi estas homoi, kiu iam suffice progressis en la akiro de esperanto, cae kiu itiel volonte esprimas sin per tiu lingvo. Necessas pli grandigi la nombron de esperantistoi. Eternai comenzantoi, ja povas liberi finanzan contribuon, alla disvastigado de Esperanto, sed ili aliflanke ancau bremsas la evoluon de la lingvo. Necessas tial resigne, pri propagando kiu elstarigas la facilezzon de Esperanto, sed necessas sin al homoi kiu volas vastigi sian intelectan cae socian horizonton.